Bixente Rambur uh, eh, laboraria egunan? Egunan. Isturitzen eh, duzu etxaldea, lenik uh, eh, orkesten alba duzu, uh, zekabala? Beraz, guk uh, ardi esnadunak ditugu, uh, beraz, manest etorruz arrazakoak. Esdenea produzitzen dugu, oita mabiektaren gainean, eta lau egun ardirekin apepres. Horten edo jazere idortea ipatzen zen, ziek hemen senditzen duzia isturitzen? joanen urtean bai, senitu dugu. Aurten guti xot, e, e, euri egiten du, belarra egitean dugu, alden bezala, eta mm, guti xot aurten. Belarra anitz aurten? Bai, belarra bada, momentukot, kalitatekoa ez behar ba, baina eh, kantitatea bada bai. Baina, alere, haintzin ikusten duzie, u da zaila izanen dela? Eh, hori ez dugu ino erraiten ahal baina eh, hortako uh, gira um, soluzione batzun atxamaiten. Belar mota berri batzuk uh, ezartzen uh, ezarriko itugu ikusi kusiz zer duten. Hori nola, nola pentsatu duzie edo zendako hori iten duzie? Ba, urtean deia belar, belar gabe gelitu gira, beraz hori uh, problematika izan da, era hori behar dugu, eta aurtean ikusiz presioak, nahiko genuke gure belarra produzitu, Eta udan ez dira espezianitz uh, eh, pusatzen, sustut zuko eh, delarik. Beraz, um, ala, elburrealitaike gure belarra produzitzea udaren artean eta urgutirekin. Hala, ipatu dituzu beste mota batzu, beraz, zoin? Badira tef graz, sorgo, mie, moa ikusiz, denek bat abantailak, denek bat uste desabantailak, eta iduriz, ardien dako, adaptatu izan litaike... Um, Mie eta tef Beraz, eh, hori uh, eh, uh, zahiko duzie, uh, eh, zehere mutan? Be, entzatuko ditugu bostektara egitea, aurten, eta ikusi zerremanen duen, eta behar ba beste urteetan uh, oino. Lehen aldia da? Bai, lehen aldia, bai. Guai arte, ze egiten zinuten? Be, belaja klasikoa, penseetan, eta gero atzelarik deus, ebe itxoiten genuen. Hor da, beti baliatzea udan ere, eh, ala, pense horiek? Ala, pense horiek emaiten almalima dute udan, ebe mutxalitaike. Aipatu duzu ere, ala, eh, jaz eh, erosi duziela paska, kario zela hori ere idortearen ondorio bat da presioak goiti idoaz? Bai, jaz paskak dira kario ziren, Eta aurten um, Nafarroan diren uh, bazkak eh, biziki biziki kario dira. Euri guti dute, beraz uh, presioak uh, goititu dira. Eta beraz aurten presioak oino gorago dira, joan den urtean baino. Baduzu ideia ekipi bat, erteko presioak zertan ziren? Guku ditugu uh, bazka batzuk uh, eunta hogeita amak, eunta berrogeita amak uh, eurotonan joan den urtean. Eta aurten uh, irure unerat pastu dira. Zori, uh, eh, ezin duzi erosi? Ba, ezin erosi bai, baina uh, hemen produzitzen balimada aitzin, eh, erosi aitzin, hobeki da bai. Eta gero ala, udan uh, ahdiak mendirat? Ez, guk ez dugu, ez dugu molde hori baliatzen, ez dugu sekulan ahdirik mendirat igorri, baina uh, zer gaitik ez egun batez, bai, uh, badakit aitak alibatez aipatu duela, baina ez dugu ino lekuan ezari, ezari hori. Hori zeiten alda zindako eh, erantzun bat, ala, idorteari, hola, eh, ardiak egokiz uh, eh, mendira. Eh. Bai, bai, mendire, deia mendian, belarra mendian ere euria dela eh, uh, belar gehi bada, eta guk hemen uh, belar gehiago egin genezake uh, etxaldearen inguruan urtero idortea aipatzen da guai, ez dela honeat joanen edo hobetuko, eh, ez da gitzu guai instalatuko zira ondoko urteetan, eh, ez zitu beldurtzen horrek? Bai, pixka bat, gero ikusiz nola pastuko den, baina e, lur pixka bat atsemaitean badugu, edo bestenez gero ere ardiak tipitu, edo beste lan molde bat atseman, hori kasu egiteko. Dena pentsatzeko da? Bai, uh, berriz pentsatzeko da nire ustez eh, gure laneko manera bai. Mirezker zuri? Mirezker.